shining sabit eylegin Canım yolunda şahit eylegin Hakda müstakem eylegin bizni Tevhid yolunda şahit eylegin Hakda müstakem eylegin bizni Tevhid yolunda şahit eylegin Rabbim dininde sabit eylegin Canım yolunda şahit eylegin Hakda müstakem eylegin bizni Tevhid yolunda şahit eylegin Hakda müstakem eylegin bizni Tevhid yolunda şahit eylegin tavhid yo'lini tutgan musulmonga yoki anga dunyo bir zindon bu yo'lda o'lsa yo o'ldirilsa shahid bo'lgay u bu eski armon tavhid yo'lini tutgan musulmonga yoki anga dunyo bir zindon bu yo'lda o'lsa yo o'ldirilsa shahid bo'lgay u bu eski armon robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin robbim diningda sobit jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin Haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin Dunyo zulmga to'lgandir bugun musulmon o'lar har joyda har kun kecha qanchalar bo'lsa ham o'zun tongamot kunsi kunlardan bir kun dunyo zulmga to'lgandir bugun musulmon o'lar har joyda har kun kecha qanchalar bo'lsa ham o'zun tongamot kunsi kunlardan birdan bir kun robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shohid aylagin haqda mustahkam yuragim bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin hadafimiz qur'on hokimiyati jang qilamiz hech qaytmaymiz zinhor allohu akbar bu aqida qanchalar go'zal go'zal bu shior hadafimiz qur'on hokimiyati jang qilamiz hech qaytmaymiz zinhor allohu akbar bu aqida qanchalar go'zal go'zal bu shior robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid Rabbim diningda sabit ishlagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustahkam odam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin dushman botil aqida yo'lida jonin bermoqqa bo'lganda tayyor bu ne musulmon jonin o'ylab ol turli yo'llar izlar juda ayol dushman botil aqida yo'lida jonin bermoqqa bo'lganda tayyor bu ne musulmon jonin o'ylab ol turli yo'llar izlar juda ayol robbim Robbim diningda sabit aylagin Jonim yo'lingda shohid aylagin Robbim diningda sabit aylagin Jonim yo'lingda shohid eylagin haqdan mustahkam eylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid eylagin haqdan mustahkam eylagin bizni tavhid yo'lida shahid eylagin haqdan mustahkam eylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid eylagin haqdan mustahkam eylagin bizni tavhid yo'lida bo'lmay shahid aylagin haqda mustahkam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin jannat kutmoqda sizlarni do'stlar yetmish ikki hur sizlarni izlar lekin mujohid jonin beribon tangri jamolin rizosini izlar jannat kutmoqda sizlarni do'stlar yetmish ikki hur sizlarni izlar lekin mujohid jonin beribon tangri jamolin rizosini izlar robbim diningda sobit ayl jonim yo'lingda shohid aylagin robbim diningda sabit eylagin Canım yolingda şahit eylagin Hakda müstahkem eylagin bizni Tevhid yolida şahit eylagin Rabbim diningda sabit eylagin Canım yolingda şahit eylagin Hakda müstahkem eylagin bizni Tevhid yolida şahit eylagin Hakda müstahkem eylagin bizni Tevhid yolida şahit eylagin Rabbim diningda sabit eylagin Canım yolingda şahit eylagin Hakda haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin robbim diningda sobit aylagin jonim yo'lingda shahid aylagin haqda mustakam aylagin bizni tavhid yo'lida shahid aylagin haqda mustakam aylagin